بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال متى الساعه انس رضي الله عنه اسيموليا اسما كنا mtu ألمولي mtume صلى الله عليه وسلم juu ya kiyama juu ya siku ya kiyama faqal mata saa akamuuliza mtume sallam siku ya kiyama ni siku gani mtume sallam akamuuliza qal wa madha a'adadta laha na je ume, ume, umejiandalia vipi na siku hiyo qal la shay'un asema sikuji sio kitu chochote illa anni uhibbu Allah wa rasula isipokuwa mimi nampenda mtume saa sallam nampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake faqal mtume sallam akamwambia anta ma'a man ahbabta wewe utakuwa pamoja na wale unaowapenda na yule unayempenda basi katika kikao kama hicho akasema Anas qala Anas fama farihna bishai'in hakika hakuna kitu chochote kilitufurahisha sisi bishai'in farihna biqauli nabii sallallahu alaihi wasallam isipokuwa tumefurahika na maneno ya mtume sallam anta wa man ahbabta wewe utakuwa pamoja na yule unayempenda qala anas Anas akasema fa ana uhibbu nabii sallallahu alaihi wasallam Anas akasema mimi nampenda mtume sallallahu alaihi wasallam wa bakar na abu bakar wa Umar na Umar ibn Khattab wa arju na natarajia an akuna ma'ahum na natarajia ni natarajia niwe na wao bihubbi iyahum kwa mimi kuwapenda wao wa in lam a'mal bimithli a'malihim na hata kama sikufanya amali kama mfano wao walizofanya Umar na Abu Bakar mutafaqun alayh عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال katika hadithi nyingine Anas anasimulia pia radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema thalathun man kunna fihi sifa tatu mtu kama anazo wajada halawata al-iman atakuwa kihakika amepata utamu wa imani man kana Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ahabba ilayhi mimma siwahuma ikiwa mtu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni vipenzi zaidi kwake yeye kuliko watu wengine yoyote yani wampenda mtume Mwenyezi Mungu wamtanguliza wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake katika mahaba kuliko mtu mwingine yoyote hao ndio wafanya ndio wa mwanzo katika kuwapenda wa an yahibba almar'u na mtu ampende mwenzake ama mtu la yuhibbuhu illa lillah hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wa an yakraha an yauda fil kufr na achukie kurudi katika ukafiri kama an yakraha an yukhdafa fi nar kama achukie anavyopenda asikupwe kama kama achukie asirudi katika ukafiri kama yakra an yuqdhafa fi nar vile vile kama anavyochukia asitupwe katika moto muttafaqun alayhi Allah subhanahu wa ta'ala asema katika surati an-nisa aya ya 69 waman yuti Allah war rasul yoyote atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim basi huyo atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim atakuwa pamoja na wale aliowaneemesha Allah neema gani kwa kuwapa pepo an'ama alayhim minan nabiyyin miongoni mwa mitume wasiddiqin na wale waliosadikisha kwa imani isiyokuwa na shaka kabisa washuhada na mashahidi waliokufa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wasalihin na wale waumini ambao ni wema wa hasuna ulaika rafika na hao ndio grupu ya watu wema katika hadithi hizi mbili na aya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake watufundisha misingi yanayojenga mahusiano baina ya waislamu misingi ambayo yanajenga mahaba baina ya waislamu mwanzo muislamu amebeba shahada la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah haitoshi tu kwamba wamtii Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake na kisha wajilazimisha katika dhurufu katika hali kama hizi zilizokuwa ngumu leo katika kushikamana na Uislamu washikamana na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na amri za za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake washikamana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na wakatazika alichokataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika dhurufu ambazo zili ngumu katika hali tunazoishi leo na malipo yake ni pepo hii ndio misingi ya Uislamu inavyotufundisha kwamba umpende mwenzako kulingana na amebeba shahada ya Kiislamu ni Muislamu ndugu yako na iwamtii Allah subhana wa ta'ala katika yale aliyoamrisha na aliyokataza pamoja na mtume wake na malipo yake ni pepo leo twaishi mazingara ambayo si ya Kiislamu twaishi katika nidhamu inaitwa mfumo wa kiraslimali ambayo imetuchafua fahamu zetu na fikra zetu mpaka ikatubadilisha katika masala nafahamu mtu kufahamu nini kupenda ama mahaba yafaa yawe vipi nchi za kimagharibi wanajaribu kuja na fahamu mpya ya mapenzi ama mahaba baina ya watu wanasema watu wote duniani haijalishi dini gani upo ama wa, wewe ni mfuasi wa dini ipi ama wafuata itikadi gani sote sisi ni waumini tumwamini muumba mmoja naye ni Allah subhana wa ta'ala na sote ni watoto wa muumba mmoja haijalishi dini uliopo ama itikadi gani wafuata sote ni waumini madamu twamwamini Mungu mmoja haijalishi uko dini gani sasa wanajaribu kuonesha kwamba kulingana na u, misingi kama haya basi hakuna budi mahaba ya lazima yapatikane baina ya wanadamu wote na ilhali Allah subhanahu wa ta'ala ashabainisha mu'min ni nani kulingana na kipimo cha Kiislamu mu'min ni nani Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi enyi mlioamini amwaminini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake walkitabi alladhi nazzala ala rasuli na vitabu alitoremsha kwa, kwa mtume wake walkitabi alladhi anzala min qabl na kitabu kilichoteremshwa kabla ya mtume wa sallam waman yakfur billah na atamkufurisha Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi na malaika zake wa kutubihi na vitabu vyake wa rusulihi na mitume yake waliomil akhir na siku ya mwisho faqad dhalla dhalalan ba'ida Allah subhanahu wa ta'ala atubainishia mu'min ni nani kulingana na kipimo cha Qur'an ni yule anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala mitume yake vitabu vyake malaika wake siku ya mwisho huyo ndio mumin kulingana na vipimo vya Qur'an na namna alivyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala lakini leo wanajaribu kuonesha kwamba haijalishi dini gani upo ama itikadi gani wafuata lakini sisi sote ni waumini yafaa tupendane fahamu nyingine ama mahaba mengine unaojaribu kutufundisha ni mahaba ya Valentine na maua mekundu na vipochi vyekundu na nguo nyekundu kisha hushangaa kwa nini wasichana wana mimba wa skuli kwa nini kuna ukimwi kwa nini kuna wanawake ambao wampiga mimba na hawako tayari kulea watoto wao kwa nini kuna talaka zinzidi na maradhi ya zinaa yameenea na ilhali uislamu umepanga mahaba baina ya mume na mke ndani ya ndoa iliyo halali lakini leo wajaribu kutupenyeza fahamu kupendana nje ya ndoa funzo la tatu wanaojaribu kutuonyesha kupendana ni mapenzi ama mahaba ya muda mfupi nitashikana na wewe pindi ninapokuwaona kwamba nina maslahi na wewe nitakupenda ama nishikane na wewe ninapojua kwamba kutoka kwako nitapata maslahi ya kidunia ama ya pesa ama ya mali ya muda mfupi pindi nishapata maslahi yangu naachana na wewe chuki yaingia baina yetu hizi sampuli tatu za mahaba leo ndio na mapenzi ama na kuwatu kupendana ndio rasilimali ulivyofundisha itikadi ya kutenganisha dini na maisha iliyoleta mashaka na tabu na ilhali malipo yake mapenzi kama haya ni moto na sote leo twashuhudia shida zilizosababishwa na mfumo huu wa kiraslimali Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا ابصارنا على طاعتك صلى الله sallallahu alaihi wasallam